Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, draga braćo i cijenene sestre. Nalazimo se u novoj epizodi serijala Kako ćeš postupiti. Najprije bih htio da se izvinem jer bi ova epizoda morala biti objavljena već u subotu, ali mislim da nema veze jer ćemo u ovoj sedmici imati dvije epizode, jednu danas, a drugu u subotu, inša Allah. Doista nisam mogao da snimam u subotu jer sam imao ogromno posla, a od toga me još posla čeka do kraja sedmice pa ne znam kad ću stići. U četvrtak prošlu sedmicu gostovao sam u emisiji Vroći stov ili na bosanskom Vruća stolica. Dobivam ogromno pozitivnih reakcija na svoj nastup, emisija je trajala sahat i po, tako da sam imao priliku da kažem sve što je bilo potrebno i da objasnim svaku stvar koju me je voditelj upitao. Ukoliko želite pogledati snimak emisije, kliknite na video na ekranu. Onda u četvrtak i petak bio je kod nas gostovao jedan moj dobar kolega, Aydin Efendija Mušić, pa je učio šerijatske ruke. Ukoliko imate probleme takve prirode, možete mu se javiti na Facebooku, link je objavljen na ekranu. U subotu bio sam u Minhenu kod Kura Hafiza Admira Husića. Snimali smo učenje zadnjeg džuza. Na mom YouTube kanalu postoje već dvije recitacije, recitacija sure El Fil i sure Kurejš. Ukoliko još niste poslušali, kliknite na video kojeg vidite na ekranu pa će vas prebaciti na recitaciju sure El Fil. Onda kad sam baš mislio da snimim ovaj dio serijala, jedna od političkih desnih partija je u parlament predložila zakon da se zabrani nošenje burke ili nikaba na javnim mjestima u Sloveniji i da se svaku muslimanku koja bude to nosila kazni sa 100 euri kazni. Tako da sam onda jedan čitav dan proveo na tome i dao izjave u medije. Hvala Allahu pa njihov zakon nije prošao u parlamentu. Uglavnom, danas ćemo govoriti o musafiru koji dođe u džamiju i zatekne ljude da klanjaju u džematu. Šta će uraditi ako ne zna da li je ima musafir ili stanovnik, to jest da nije musafir? Pa hajmo pogledati kako ćemo postupiti u ovoj situaciji. Kako će postupiti musafir, to jest putnik koji dođe u džamiju i zatekne ljude da klanjaju u džematu, a ne zna da li je ima musafir pa da se priključi džematu sa nijetom kraćenja namaza ili nije pa da se priključi džematu sa nijetom klanjanja potpunog namaza? Odgovor, shodno jačem mišljenju, postupit će na osnovi onoga što vidi od obilježja musafira ili tragova puta na imamu. Ukoliko mu prevagne mišljenje da imam nije putnik, klanjat će iza njega potpuni namaz. Dokaz ovo je ono što je zabilježio imam Ahmed od Ibn Abbasa da je bio upitan. Koji je razlog da musafir klanja dva rekata kada klanja sam i četiri kada klanja iza nekoga koji nije musafir, to je iza stanovnika? Pa je odgovorio, to je sunnet, u drugom rivajtu je rekao, to je sunnet Ebu Kasima, to jest Muhammeda sallallahu alaihi alaihi wasallam. Po pitanju ovog hadisa El Hafiz ibn Hajar al Asqalani je zastao, međutim Ahmed Shakir je lanas hadisa ocijenio kao sahih u svom komentaru musneda imama Ahmeda. Ukoliko presudi da je imam Musafir, klanjače će iza njega sa nijetom kraćenja namaza. Ako se mu nakon namaza objasni da je imam bio mukim, to jest da nije Musafir i da su dva rekata koja je klanjao iza njega bila treći i četvrti rekat namaza, onda će ustati i klanjati još dva rekata kako bi dopunio namaz i na kraju će učiniti još dvije sehvi seđde. Nema nikakve smetnje u govorenju i ispitivanju o namazu nakon selama. Ne zaboravite lajkovati ovaj video, podijelite ga dalje da se i drugi muslimani okoriste i pretplatite se na ovaj kanal kako bi bili obavješteni svaki put kad objavim novi video. Ukoliko niste pogledali prošle epizode, predlažem da pogledate jednu od ovih trenutno najpopularnijih epizoda. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.